Gure estudioetan Michel Berroko irigoin Euskal Herriko Laborantza Ganbarako lehen dakari oia, behitzere Euskal Herrirat eta familiarat itzulia, ongietorri Michel? Bai, ongietorri, uh, eh, ongietorri zuri eta entzule guzieri. Beraz, lehenik, eh? nola iragandituzu uh, eh, askatoa izan zirenetik eh, bi egun hauek uh, untsa Ba, ba, ba, untsa eta... Lasai, enfin, lasaitzen ari, da, eh, den bezala erran, lasaitzen ari, eta bainan zuri ontsu, izpiritua, izpiritua arindua, eh, eta buruan itzurik akaziren mehatxu horiek baztertuak, eta, eta zuri ontsu, eta ala, zuri onak eh, zer den ikusten da holakotan adierazi duzu, eh, baionako geltokirateltzean eh, izan dela lusua intzineko garai bat eta garai berri bat izanen dela hemendik goiti, hori bagnatuko dugu istantean, ala ere nahi nizuke galdegin, eh, etaren eh, desarmatzea zuen esku hartu duzue, noiz hasi uh, zirezte hori uh, uh, pentsatzen, noiz hasi zirezte uh, erraiten, bon, gendarte zibilekoak gira behar dugu uh, hortan parte hartu. Noiz, uh, bon, badu, uh, eh, behinan gogo eta behar bat go, gure gogo eten eh, iturria izan da uh, izan diren bake konferentziak eta horren zunditugun mesu azkarrak bake konferentzia horretan izan da Pariseko uh, bake konferentzia, Euskal Herriari Buruzko bake konferentzia uh, Hor, uh, hor izan dira gauza importantak erranak biziki eta eta personalitate publiko, politiko eta uh, importanta goi mailakoak hori izan dira eta eta errandaukutenak uh, bake prozeso bat uh, ino joiteko uh, behar direla abia, abiatzeko bi, bi baldintza bete desarmatzea behar dela egin uh, behar den moduan, modu egokian eta uh, podere publikoen uh, implikazioarekin lan eta uh, jendarteak behar duela implikatu eta jendartea, espalin bada jendartearen gaia, espada jendartea implikatzen, ez da prozesurik abiatzen. Eta hori erran dute, esplikatu dute, uh, errepikatu, eh, eta eman dituzte adibideak, beste konfliktuak, uh, bake buruz joan diren adibideak, Irlanda, Ego Afrika, eta beste batzu ere, eta denetan, ez da denetan, ez dira fotokopiak prozesuak, ez dira berdinak pasatzen, baina denetan bada uh, eh, eh, prinsipio berak eta logika berak. Eh, eta denetan ikusten da desarmatzearen gai hori estaduen implikazioarekin lan oinarrizko gauza dela, eh, hori ez bada untsa egiten, ez dira beste etapak egiten al, eta jendartearen implikazioa beharrezkoa dela, zenta jendartea ez bada implikatzen eh, beste ez dute asolarik. Eh. Eta beraz, hori ikusi dugu, hori ikasi dugu, hemen bai ere izan dira bake konferentziak, izan dira foro sozialak, eskolerien gaindi, eta horiek ontu dute, emeki emeki hasi dute gogo eta bat, eta talde pixka bat eh, hor gertu gira hiru izen, baina eh, eh, zabaltxago den talde batean, ere gogotatu dugu, eta egin dugu behinan eh, gizarte jendarte zibila gu ere gira, eta guk ere badugu behar bada, uh, behar da noiz urras uh, bat egin, eta ez dugu demora pasatzen alde, ez dugu demora pasatzen alde ganez, jendarteak behar du implikatu, behar da desarmatu, behar da hau egin eta behar dagoa, eta beti uh, ez, ez da sekulan mementua, edo ez da sekulan baldintza betea hortako, eta demora pasatzen da, eta, eta egoera usteltzeko iriskoa da, eta Hala, orduan... Uh... Prezeski, iriskuak aipatzen baititu zuzuek, irisku handi bat hartu duzu hori eginez, kontziente ba, Bai, bai, bai, bai, bai, hartu dugu irisku handi bat, uh, eh, baginakien ekin bat zela, baina baginakien eh, momentua zela, baginakien momentua zela zerbait egiteko, demora pasatua da, uh, borrok gelditua dela badu bosturte, bakea ez da bakarrik atentadorik ez izaitea. Gauza globalagoa da, prozesu orokor bat da, eta prozesu horren zati bat da desarmatzea. Baina badira beste zati batzu bada bitimen gaia nola tratatu, nola erreparatu, eh, bada presoen gaia nola urbildu lehenik eta nola libratu denak, gero. Eh, denak bat da eta eh, dena lotua da, bat bezik ez bada egiten, ez da egiten aldena. Eta beraz, uh, Huri, ha, um, huri hasida, hasida gure gogotetan partekatu dugu, eta indugu bongo behar dugu gure, gure jola egin. Ez, dugu gure burua beste beno uh, gorago gauzari edo gaitasun gehiagorekin, bena indugu, badugu uh, bat, eta behar dugu hori jokatu, behar dugu hori jokatu, eta sartu gira ekintza horren gogoetatzen, pentsatzen, eta gero uh, uh, ikusi diren gutunak bezala, eta lekin harremanetan sartzen dela. Prezeski azaru eh, astapenean, uste dut hasi dela, Michel Tubiana, txetxetxe behi eta zua harremanetan eta erakundean. Da, hasi gira. atxarrean. Bai. Eta, ba, trukak eta hortan, etaren, eta erakundearen bigarren gutune zuzenean eh, irakurtzen dugu, eh, eh, eskertzen dutela zuen iniziatiba ba. eta um, eh, begionez ikusten dutela, bai eta ere nazioarteko nazio taldearen bai. beharra ikusten dutela. Bai, bai ba, ba, ba. ez, duzue zerbait pentsatu nazioarteko ba, biztan dena, guk eh, gure ekintza uh, etzen uh, bukatu den maneran bukatzekoa eh, ba, ginduen gure gogotetan eta gure buruetan bi opzio bat erusitz, erusitzen gindien opzioa eh, eta erren dut bi izortaz eta bestea operazio polizial batek trabatzen zuena eta hori da gertatu behinan guk, uh, eh, ban hor, etarek ilako uh, eh, gutun horietan, badira, bi gauza guk, guk uh, hartu dugu iniziatiba. Guk dugu hartu iniziatiba. Eta hori hori argi da, erran dugu, esplikatu dut, uste dut zinez uh, ulertua izan dela, uh, ez gira etaren menpekotasunean sartu. Guk dugu iniziatiba hartu, eta guk dugu proposatu egoera blokatu guntarik ateratzeko, presginela desarmatze gai hortan zerbait rola zaitea. Eta hor da erantzunean etorri uh, hartua izan da gure proposamen hori, eta eh, proposatua izan da eh, desarmatze hori horren forma izan da din armen neutralizatzea, eh? aportzea. Bon. Eta guk ezari dugun baldintza ere da, uh, guk galde egiten dautzuegu, zuen uh, armamentu guzia, ezar dezazuen jendarte zibilaren eh, eskutan. Eh? Eta jendarte zibilak izan dezan eh, eh, gestio politikoa eh, zuen armamendu guziari buruz. Eta hori onartu du, eta hori izi du, erran nahi du jendarteak duela orai eskua zer bilakatuko den eta nola bilakatuko den uh, ahma hori guziak. Eta azken gutunaren erantzunan erten du beste gauza bat izi importanta ere, beren helburua dela, albezain fite, edo zumeit hilabeten buruan, albada, e, eh, deklaratzea publikoki ez, eta ez dela gehiago talde armatu bat. Adean, ez dakit konturatzen girenez, ze urratxak diren eta ze aitzinamenduak diren. Baina hori guziak egiteko, hori guziak egiteko, behar da desarmatze hori ontsa antolatu, ordonatu, estaduen parte hartzearekin. Ez dugu galde egiten estatuari kamera batzuen azpian egin dezaten jende eta plaza publikan egin dezatela ordonatuki eh, bururaino egiteko eta errespetu minimo batekin. Hala. Eta gero guk gure eh, hartako gintuen eh, eta e, armen neutralizatzeko tresnak eta e, hori eta gero e, biaramunan larun batean e, beharra ziren preseski internazional mailako behatzaileak eta personalitateak, delegazio bat, Inbeaka zen, biztan dena, ikusteat lana, ikusteat egina zela, verifikaziat, eh, verifikazio taldeko ordezkaria zen, ikusteat, eta erraiteat gero Estatuko zerbitzu sekretuar, ala, zer izan da, eta guk egiaztatzen dugu, bai dugu, eta segurtatzen dugu, egin dela, ez dela sinema bat, ez dela, eta simbolikoa, egin dela, eta beraz, hor zen lotura, internazional mailako, eh, taldeak, eh, behatz, eta deitzen diren, deitzen hori, eta, eta gu gizarte eh, zibileko ordezkariak, eta gero junta egin ez da duen zerbitzu eh, Hala, hori zen, eta gero eh, gure horrengatik induen filmatu nahi gauza, hor egina, gero filma hori, orgo bideoa, estatuak izan zuen, internazionalek izan zuten eta publikatua izan entzen, hemen jendarte guziari publikatua izan entzen, gure asmoa ez da sekulan izan eh, operazio klandestino bat egitea. Mm eh, guk, guetako biziki argi zen, eh, agertzen al ez diren agertzen al eta publikatzen al ez den, eta asumitzen al ez den gauzarik ez dugu egiten. Hor hmm. eh? nahi gintuen asumitu eta gure atako dugu gure hiru izenak agertu asumitzeko. Gure gomita goizuntan, eh, Michel Beroko irigoin, orain txe espikatu diguzu beraz, uh, eh, luson egiten zenutena publiko egin agertuko zela biaramunean, larun batarekin, nazioarteko aheman taldeko behatzaileak ditekoak zirela, atik Ez dakit uh, irakurtzeko demorarik ukan duzun, eh, Frantziako barne ministroak eh, operazioa iragan uh, mementoan edo biharamunean ere, leporatzen zizuen hain zuzen, frogak ezabatzea, ez tela zueri etaren ahmak desegitea, frogak uh, desegiten zen ituztela. Adierazpen berak uh, ukan ditu inigo urkuio uh, Eusko Jaularitzako lehendakariak ere baia. Bai, hori uh, guk ere, uh, ukan galdezketetan, uh, etengabe eldu ziren beti uh, gauza horretarat. Bon, ordan, leheni berda horretarazi ale bost bosturte pasa, uh, borroka armatua gelditua dela, eta uh, aldi bat beno gehiotan, eta zomei demora untan, erakundeak erten duela, uh, pres dela desamatzeko, inventerioa egina dela, eta guziak, eta esko luzatzen du, aukera meiten dut, ez da erantzunik. Bon, orduan, hori uh, ere berda kontutan hartu, Urkuiuk eh, adibidez dio eh, proposatu ziola 2000 malauan, baina netak eh, errefusatu zuela. Nik ez dakit, niz izan eta beren arteko hagemanetan. Baina nik ikusten dutana da eta guk ikusten ginduena da, Eh, beti zerbait eskaz da urratxa egiteko. Beti zerbait, beti pieza bat eskaz da. Eta, eta hola segitzen alduko beste bost urte, eta, edo beste hamar urte. Eh? Eta, eta badakigu eh, ez dela hola behar. Eta hala, bon, behar bada eta errepotsatzen aldau, eh, egiten aldira gure gauzari, baina egin dugu, problema pausatu dugu, pausa plaza publikoan da, ez du sekulan ukan orai duen oiarzuna, eh, gauza aldatu da, lehen horreiten nuen bezala izan da atzoko garaia eta heldu den garaia. E, ala, hori da, beden gure ekintzak izan du merezimendu hori, eta ikusten dugularik, jendartearen erantzuna ikusten dugularik, eh, zenbat jende zumbit horrenez, eh, bai uh, eh, kahigetan bilduden eh, gero izan diren elgarretatzeak, arduradun politikoen uh, beren tendentzia ezberdinetan denetan tendentzia guzietakoak nola mintzatu diren, no, ze, ze hitz izan dituzten, nola uh, mogimendu horrek gainditu duen eskolariko muga, eh, frantzia restatuko alderdi politiko, mogimendu sozial eta nitakitaze, ba, eran nahi du ez ginela argunt uh, eh, argun eh, trompatu, eh? eta hor, hor eh, juntatu dira bat batean guk egin dugun ekintza hori eta ororen buru jen igurikatzen zuena igurikatzen zuen, numetik zerbait atera zadin. Eh? Orduan, gero, estadoak, eh, ba, batakit, estadoaren lehen, eh, eta ez da agitzeko, eh, Frantzia eta Espainiako estadoen lehen mesoa da, ala, eta lehen, eta betiko klasikoa, terrorismoa, eta hau eta eh, eh, hortan dira, beti postura hortan dira, bon, ene ustez, ene ustez eh, ikusi dute, berek batakite behar behar behar hori hori pentsatu dutenek edo deklaratu dutenek lehen ziskan ikusi dute gero, askifite eh, errealitate hori beno komplikatuago zela, etzela eta berzio ofizial hori, eta batzutan erraiten duzularik eh, eh armen destruitze hori egina zela eh, eh kentzeko, eh, ez, ezagutzen, ba, ba, eta hortako egina zela, ez ez da, ez dut uste, arma bati zilo bat egiten balima da, hori egiten den, eh, edo zuen gizaz, zen, ez gehiago baliatzeko arma hori zen, ez gehiago. Ahma bat eskutan delaik, edo baliatzen duzu atentatu bat egiteko, edo baliatzen duzu arma hori egiteko eta destruitzeko eta hortako zen, eta emeki emeki eh, guk, eh, gure errealitatearen mezu hori emeki emeki bidea indu. Ni oartu niz galdezketetan ere, ez zirela bate lehen galdezketan bezain uh, uh, blokatuak uh, beren, postura gogojean, eta deskubritu dutela beste errealitate bat bazela eta egiazkoa. Prezeski, um, eh, Luson uh, eh, Armen desegitea eta filmak eta hori ez da pentsatzen zenuten bezala iragan. Ez. Poliziak ahri batu dira, nola pasatu da momentu hori eta eh, prestatu ote zenuten uh, um, ba, eskema hori, ja, prestatuak ba, zinezten sekulan polizia operazio ba, bat izan zitekela. Ba, bi, uh, bi aukerak, bi opzioak bazirela, edo egiten da eh, pentsatu bezala eta Eh, hortalik egiten da bideo bat alenago jandutan mesala etortzen dira eta e, internazional ordezkariak berif, berifikatzeat eta egiaztatzeat hori ez egina izan dela ongo ondo egina dela da historio eta gero bazoan eta mezuak internazional mailan eta estatua eta guztiak bon eta bena beste opzioa gertatu den opzioa ere e, pentsatu egin duen ez dira argunt eta inosentak ala ere pentsatu egin den hori bazela eta horren eh, hortalako uh, ere aitzinetik eh, prestatua, zerbait olako gertatzen batzen, segidan prentsari joan zadin eh, gure lehenik gure ahazuinak, gure baloreak zer ziren, zergatik olako baten implikatu gira, uh, eh, eta dekilan izan diren eh, gutun trukaketak denak publiko zari. Ez dugu deuse, deuse gordetzeko. Publiko zer ditugu, eta operazioa gertatzen bali mazen, ageria uh, eh, ere plazaratzeko. Hori, hori preparatua zen, bakindakien operazio polizial bat bali mazen, lehen versionia, uh, lehen versiunea estaduena izan den zela. Eta hori partituko zela. Eta gu behar ginduen gauzak albezain untsa antolatu, egiazko versiunea, errealitatearen versiunea, albezain fite eta zabal uh, eh, etorzadin. Mhm. Eh, estaduen uaina uh, uzkaltzeko. Horrek eran, ez dut du erran nahi ere polizia operazioak, azkenean eh, etaren uh, armategiak begistatuak dituztela. Eto, etorri direl momentuan adibidez zuen ahastatzerat, beste zerbait uh, sekatzen zuten, uh, bazakiten zertan ari zinezten? Uh, ez dakit bazakiten ez, ez dakit bazakiten ez, uh, nik ez dakit, <laughs> hori ez dut erten al, euh, hor uh, ziren uh, uh, arrestazioa eginda, uh, ez dakit zer edo, nahed hori euh, eta poliza berezi horrek egina, eta izdioko bat... Bortizia izan da. Izdioko bat erraiten badut, uh, lehed ez erred. bon, izan da, eta, eta ez dakit, ene ustez, uh, segur ziren... Uh, Eh, saldoa zakotena burian zuten. E, ni, ni hori badut, eta e, beren ustez hor bazuten animaleko le, le coup du siècle, nahi baduzu mm. hor ah, ahmaztoka importanta, eta horren or, erabiltzerat zoatzin jendiak, eta Beren ustez, uh, eh, estaduek saldu berzionian ziren, eta egiten zuten animaliko operazioa. Ikusiz, ikusiz, ze, ze importantzia hartu hor eh, polizan nombrea jokatu diren maneran, beren berak eh, hor ziren egiten zutena sekulako eta uh, ukaldia egiten mm. zutena. Eta gero, uh, deia gau hartan berian, ez, ez gira biziki mintzatu, ez behin de mintzatzeko, eta polizekilan ere, baina artetan mezu tipi batzu pasatzen gintian, eta behar ba, gaua bukatu behin oleheno, behar ba, dira berak pentsatzen behinan, uh, zer da hau, hau ez da, ez da hoin tximple. Mm. Eh, Michel Tubianak hori izan behar zuen, bai. eh, abokatu ezaguna, giza eskubideen bai. lehen dakari, horrezko lehen dakaria, bai. etzen hor nolaz? Nik ez dakit zuzen ze gertatu den, baina hori izan behar zen, uh, han izaiten altzen eta etzen han. Baina hororen buru ez da gaizkio, zenta uh, bere mezuak pasatu ditu, bere botza azkara izan da, eh, badu, badu sekulako uh, indarra gizan horrek, ez, da, ez da eta eh, lehenik atzeman pertsona bat, badu indarra handia, badu kredibilitate animalia, eta hemen Euskal Herrian mintzatu da, esplikatu ditu, eta joan da Paris eta anar izan da lanian ere. Eta azken finean, ebe hola hobekio zen, horren buru. Ez dugu guk erabaki, baina eta gure, gure gauzak kudeatu ditugu, alginduen oberenean, gu bahnetik bestiak anputik, eta eta untsai da, horren buru. Iru sinatzaileak eh, zirezte eh, Michel Tubiana, ba. txetxetxe berri zu, baina azkenean ba, polizia ba, operazio ba, horretu. Ba, ba, bizan dena, behar dira, Eh, beste batzu implikatu, gu rasumitu dugu dena, eh? eta han eh, galdezketa, eta hori eh, argizen ez dira, ari eh, jostetan bat bestiari emeiten, eh, eta hori eh, argizen, gero guk materialki ez ditugu guk gauzak egiten, behar bat da filmatu ez gira hariko armen neutralizatzen esku batekin, eta beste esku batekin filmatzen, hmm. eh? bon, adibidez, beraz, Hala, behinan hori uh, uh, gauza materialak egiteko, behar dira beste laguntzak. Michel Beruko iriguen ikusi dukezu, uh, uh, atzo uh, ego eh, Bilbon uh, alderdi politiko ezberdinak, sindikat ezberdinak eta eragile sozialak main berean bildu dira eta prentsa horreko bat eman. presiski bake prozesuari bultzada horren emaiteko behar jazpi mahatzeko. Etzen horakorik ikusi lizarra uh. garazitik? Isi, gari da, gari, gari, gari da, nik hori uh, ikasi uh, indut behinan. Hala, diada, diada, gure lusoko ekintzaren ondorio bat, eh? ez dute, ez ditut nik gure ganatu nahi gauza guzia, baina orai arte blokatia zen, horna bada bidea egiteko, baina beti eh, miresten zuten hegoaldetik, miresten zuten ipar aldean ginduen gaitasuna, eh, alderdi politiko diferenten artean, abertzale ez, abertzale eskuineko, eskerreko eta ikusi dugu, baianako manifestazioen arduradun nagusiak elgarrekin lan, gauza oinagizkoa galditeko, bakeari, bakeari buruz, estatuen implikazioa galdegiteko, azken fina guk irten ginen gauza bera. Baina, aho batez, holako personalitate eh, politikoki desberdinak direnak. Eta miresten zuten hego aldetik, guk hemen, ipar aldean orokorki, gai izaitea horren egiteako, eta ez da bakarik guaiko eh, badu hori eh, badu zumaiturte, hori badela, eta han, hori ez egiten alizeite hori. Eta hori ikusten dutanarik, han hori izan dela, me hori da uh, kasik irautza bat bezala, eh, eta hori da baldintzat, edo zen gizaz hori ez bada Pausu hori egiteko gai ez balima da, ez dira beste pausoak egiten. Eta hori nik atzen maiten dut, eh, be, izi garriko berri hona, izi berri hona, eta, bon, eh, eh, hemen tikat dena, dena posible da, han ere, hemen bezala, dena egiteko da behar bat, dena posible da. Eta beraz, bai, nik uste dut, uh, luhusoko afera hortan horrek eman duen oiarzuna, eta behar bada operazio polizialari esker, izan duen oiarzuna eta eman duen mogimenduaren ondorio baikorretarik bat dela. Eta, eta erraiten nuelarik bihar ez da atzo bezala izanen, hori lehen froga bat da. Mm -hmm. dugu, eh? Michel demora joiten eh, baita, inkulpatuak zirezte, akusaziopean, hauzi bat eh, izanen da, zuen artean ikusteko debekua duzue, bai. besterik ere bada kontrol judizial eh, hortan? E, eta ez dugu behar uh, frantziako lujaldea luraletik atera. Ez da besterik, ez duzu izen petzera doa Ez, ez, ez, hori eta prokuradorearen eh, eh, eskakizunetan zen, eh, hirugarren baldintza zen eta judiak du hori. Boan mhm. pentsatu dute, doa ikabe, eri bat zen bagin duzen, ez inela eta sartuko eta eskapatuko, ez dakit not, eh? Badakite bertsonei publikoa girela, implikatuak girela eta konfiantza hau antzutela, ez inela eta klandestinitatean sartuko, ba, hori beden, zentzu hori beden ukandute, eta beraz atera gira, ez dugu elgar ikusten al, behar ginen larik ez ginduen elgar ikusten, eta hobeduko kanpoan ez elgar ikustean behar eh, mm. Eta hala ere, uh, bon, uh, beldur izan gira, aitortuko dut, biziki gure gogoa pasatu da gora behera guzitarik, behinan ari ginen, hor, edo gure mesoa entzun eta lipatu behar gituzte, eta ikusi dute mugimendu ikaragarria eta libatu bagituzte, edo beti Espainiaren presiopean dira eta dependentzia osoan, eta opzio horrek, opzio hori nagusitzen bali da, honbeste aldiz nagusitu den bezala, barnen gelditu behar dugu. Eta beraz, kanpora eta teatzia, ustia eh, izanik ere baldintzapean eta nitakitaze, eh, eran nahi du nunbeit hor ere irakurketa bon, positibo bat egin nahi nuke, eh? zenta ez baitzen eh, bate bate bate bate zehura bukatzea, eta nun behit uh, eh, berba frantzera estatuak hartu duela ere bere eh, autonomia pixka bat, eta, eta berba senale bat dela uh, gauza hori albezen ongi bukatzeko eta eta iniziatibak hartzeko eta ez ustelzeratuzteko. tuzteko. Hmm. Eskertuko zaitu? Ni nahi dut zaitu bai. eskertu eta jende guzia, uh, ez dut esikulan izanen demoraik eta gaitasunik denak eskerzeko. Horai ari naiz oino deskubitzen hemen izan den mogimendua, eta ez dut ono dena izartua. Seinale batzu begintuen abokaten bidez parixen, baina eh, ez da dudarik, ez da dudarik, kanpoan bakira mogimendu hori esker dela. Eta anitztasun hori esker, eta beraz, eh, denak, denak, denak eskertu nahi ditut uh, bihotzetik zaila izanen da, eh? mobilizatu diren milaka ba, jendeak banan-banan eskertu behar bani bat duzu. Eh, eskertze kolektiboa da, baina bakotxak ardezala beretako bezala. Gosatu, eh? Bai. egu berriko eta urte berria, 2000 eta mazazpi ba. urtea desberdina izanen da, ba, Michel ba, Benko ba, ba, ba, ba, ba. Ez da dudarik. Mil esker zuri. Mil esker.